Bye. diye arz the ama...

yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida otasining og'rig'an kasalidan tuzala olmay va yo tezroq o'lib tiriklarni qutultirmay charlar balosi bilan o'zini ipsiz bog'lagani uchun so'ng chetda siqilgan shunga ko'ra onasiga achitib so'zlamakda edi o'ylab boqing onajon bir bechora sizning orzuyingizni deb qizi ustiga kundosh yukladi va birgalashib to'yingizni o'tkazishdi ish kuchidan qolib o'n kunlab toshkentda yurdi nima bo'lganda ham birovning yaxshilig'ini bilish kerak edi endi nima deysan bolam o'tkazmay ketishing uyat uyat deysizda uyatga o'zingiz tushunmaysiz juda hovliqaverma o'g'lim sharlar ham o'tar andining yuzini ham ko'rarsan onajon onajon sizning zaharlik so'zlaringizga nima ham hayronman billoki maning hovliqishim siz aytgancha bo'lsa xotinimnig'ina emas uning ota onalarini andishasida shoshaman ularning ko'ngillariga gap kelmasin degan mulohazada hovliqaman men sizning orzuyingizga butunlay qarshi tushib toshkentingizni tilga olmasliqqacha borganimda o'sha bechoralar sizning royangiz bilan meni bu yerga sudrag'andek qilib olib keldilar uyatni bilsangiz eng ozi shuning andishasi kerak emasmi bo'lmasa charlarni kutmaginda yugura qol marg'ilonliqning o'kchingdan urganligi aniq ekan otabek kamoli bo'g'ilganidan sukut qilishga majbur bo'ldi chunki bu orzu havas onasi yarani har zamon kattaroq ochib borishga juda ham usta va bu ustalik uning barcha kutganlarining kundan kunga bo'shga chiqa borganligidan edi ayniqsa unga hozir butun ma'nosi bilan sir anglashilib marg'ilonliqning jodusini juda ham kuchli ekaniga iymon keltirdi o'g'lining orzu havasini ko'rdi ko'rish bo'lsa orzulagandan ortiq biroq bu orzu havas orqasidan kutilgan marg'ilonliq balosidan o'g'lini qutqarish masalasi uning tilagicha bo'lib chiqmadi da yana marg'ilonliqning sehri o'tkirlik qildi nikoh kuni otabekning kiyimlarini juhud domladan o'qitishlar marg'ilonliqdan sovutib toshkatlikka isitishlar barchasi ham hozir o'z ajizlarini unga iqror qilar edilar keyingi besh bosh domlaning bergan tutatqi esib ichki duo va tumorlari ham negadir ta'sir asarini sezdirmadilar o'zbek oyim marg'ilonliqning domlasini kuchli ekanida shubha qilmasa ham ammo bir ishga juda hayron edi juhudning qilgan jodusini juhud musulmon domlasinikini musulmon daf qila olar edi nega bular asar qilmaydi sira marg'ilonliqning domlasi juhut ham emas musulmon ham emas hindi hindilarning ham xannosi bas xannosning sirrini na musulmon domlasi qaytarsinu na juhut o'sha hindining o'zi qaytarmasa o'zga iloji yo'q nima qilmoq kerak toshkentda birorta hindi domlasi yo'qki ilojini qilib bersa endi xotin boshi bilan marg'ilonga murojaat qilsinmi boshga tushganni ko'z ko'rar degan so'z bor o'zbek oyim ham boshiga tushgan bu kulfatni ko'rishga majbur edi shu galdan qoldirmay otabekning yonig'a hasanalini qo'shib marg'ilonga yuboraman hasanali u yerdagi hindi domlaga uchrashib otabekning ustidagi sehr jodilarni yechtirsin hindi har qancha olsa ham mayli bu zotdan uni buni sotib pul qilib beraman otabek onasining qarshisida boyog'i sukutga ketganicha jim o'ltirar edi o'zbek oyim haligi kashfiyotdan qutulib bu to'g'rida so'nggi qarorni ham berib bo'lg'ach otabekka dedi o'g'lim yangi uylangan oting bor mani oldimda o'ltirib nima qilasan bechora yolg'iz o'tiribdir otabek onasiga bir qarab oldi da javob bermadi bor bolam bor yaxshi emas bu ishing choy tayyor bo'ldi suzib kiraymi men bilan hasan alinikini shu yerga keltir menikini ham shu yerga olib kir bo'lmasa kelinnikini ham shu yerga berib o'zini chaqir hasan ali uyda ishsin bu nima qiliq bolam qiliq emas kelin bilan birga ichsang nima bo'lardi birovning bolasini bunchalik xorlash yaxshi emas bundan xorlag'anliq chiqmaydir o'zini shu yerga chaqirdingiz ish bitdi o'zbek oyim tag'in nimadir aytmoqchi edi oybadoq dasturxon ko'tarib kirib qoldi kelinga aytdingmi aytdim ha aytdim dasturxon yozilib tushlik choy keldi o'zbekoyim kosasiga non tashlab ko'zi eshikda ya'ni kelinni kutar edi kelin eshikdan ko'ringach o'g'liga qarshi ol deganday qilib qarab qo'ydi o'n yetti yoshlar chamaliq kulcha yuzlik oppoqqina o'rtacha husnlik zaynab qaynonasining tilak va sha'niga loyiq tavoze odoblar bilan bitta bitta bosib dasturxon yonig'a keldi qaynona tomonidan o'ltiring ruxsati berilgandan so'ng qisilib qimtinib tovush chiqarmaygina o'ltirdi o'g'li bo'lsa choyga non ho'llab yemoqda edi bir ikki qayta xo'mrayib xo'mrayib o'g'liga qaradi da uning ko'zlarini uchrashtira olmagandan keyin unga so'z qotishga majbur bo'ldi charlaring ham bo'la qolmadiki qaynotangni borib ko'rsang yoki charlar sam ko'ra qolasanmi otabek kulimsiragan sumol zaynabga qaradi zaynab ham kulgan bo'ldi shu kichkinagina kulimsirash o'zbek oyimni ancha tinchitdi ammo musohaba shuning bilan to'xtalib orag'a yana boyag'i jimjitliq kirdi o'g'lining miridan sirini ajratib o'ltirg'uvchi ona yana olazarak orig'iga yo'liqdi zaynabning ko'zi tez tez otabekka tushar u bo'lsa xo'r xo'r choyni ichar edi bu holdan o'zbek oyim ich etini yeb yutgan luqmasini mazasini ham bilmas qisqasi o'ltirish so'zsiz go'yo tussiz va ma'nosiz edi bu ma'nosizlik tadbirini ko'rish yana o'zbek oyim ustida kelin poshshag'a tilla o'zik buyurdingmi buyurdim erta indin bitib qolar tilla choch popligingiz bor edimi yo'q yo'q bo'lsa olib beraman o'zbek oyim anchagina jonlanib oldi tag'in undan mundan so'z urintirmoqchi bo'lgan edi uncha muvaffaqiyatli chiqmay boshladi choydan so'ng qumg'onda choy keldi zaynab birinchi piyolaga quyib o'rnidan turdi va onasiga ikki qo'llab uzatdi ikkinchi piyolani to'ldirib o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi uni otabek to'xtatdi mundan keyin choy berishda o'rningizdan turib o'ltirmang o'ltirgan yeringizdan bersangiz ham bo'ladi nega undoq deysan bola o'rindan turib choy berish odamzodning ziynatidir kelinlarning bor yo'g'i kelinlik ham shundada sizning uchun ham o'ltirib choy bersin demayman ammo bu takallufning menga keragi yo'q albatta sizga o'rnidan turib choy berishi lozim bu gapni zaynab kimga hisoblagani uchun boshqa narsa payqamagan ammo o'zbek oyim bo'zarib qolib darrov esiga hindining jodusi kelib tushgan edi shu o'ltirishdan bir soatcha keyin o'zbek oyim uyni holilatib hasanalini o'z oldiga chaqirtirib kirdi hasanali bu chaqirtiriqdan bir narsa ham sezmagan chunki xo'ja bekasining ichki sirriga uncha oshno emas charlar maslahatidir deb o'ylamoqda edi o'zbek oyim uyning eshigini beklab keldi da hasanalining yaqinrog'iga o'ltirdi va yarim tovush bilan muddaoni ocha boshladi endi ish toshgan domlalari bilan bitatruxonga o'xshamaydir o'ylab qarasam marg'ilonliqning domlasi hindi ekan shuning uchun noiloj sani oldimga chaqirtirdim sanam simol gapimga tushunib bu to'g'rida aqling yetgancha zehningni yugurtirgin o'zingga ma'lumki kundan kunga marg'ilonliqni unutish o'rniga har soat unga esi boradir bu hollarning barchasi o'sha hindining jozisidan bo'lib muakkillar otabekning bo'ynidan sirtmoq solib marg'ilonga tortadirlar hasanali xo'ja bekasining ko'pdan beri domla xo'ja bilan sargardon bo'lib yurishini bilsa da ammo uning hindi sirtmoq solib tortish kabi so'zlarga tushunmadi bekasining fe'li qo'yini yaxshi bilgani uchun ya'ni uning qarashidan qo'rqib tushunmaganligini bildirmadida qani gapni tagiga qayerga borar ekan deb jim quloq solg'an bo'lib o'ltira berdi ammo o'zbek oyim so'zini haligi yerda to'xtatib san shunga nima kengash berasan men nima derdim siz nimani ma'qul ko'rsangiz shuda barakalla hasan ana shuning ilojini o'zing qilasan yaxshi erta indin charlar bo'lib o'tsa albatta otabek marg'ilonga yuguradir shu vaqtda san ham bir narsani bahona qilib birga marg'ilon borasanda qayerdan bo'lsa ham o'sha hindini topasan va nazrini berib yaxshilab qaytartirib qildirasan kimni kimni bo'lardi otabeknida nega voy tushunmadingmi tushunish bo'lsa tushundim shunchaki aniqlab olmoqchimanda marg'ilonlik bu otabekni hindi domladan o'ziga bog'latib qo'yibdir ana shuni san ham payqab yurgandirsan ku payqamagan bo'lsam ham ammo maqsadingizga endi tushundim niyatingiz otabekni marg'ilonlik kelindan sovutish barakalla sovutishgina emas uning changaldan otabekni uzil kesil qutqarish nega endi o'g'limni marg'ilonliqlarning qo'liga berib qo'ymayman axir burun toshkentda xotini bo'lmagan bo'lsa endi bor bundan keyin andi kelinga bizning muhtojligimiz yo'q endi nima qilmoqchisiz nima qilishim kundan ham ravshan o'zingga aytganimdek marg'ilondagi hindi domlaning o'zidan bir marotaba qaytarib qildirsak marg'ilonliklarning sihr jodulari botil bo'lib otabek o'z öz o'zidan andini taloq qilib yuboradi siz marg'ilonlik hindi domlaning o'g'lingizga qilgan jodusini qayerdan bildingiz o'zim bildim o'zingiz qayoqdan bilasiz axir birov aytgandir sizga o'z aqlim bilan topdim <laughs> lekin shunga qolganda aqlingiz biroz yanglishibdir nega negaki ikki o'rtada sixirchi hindi ham yo'q sixr qildirg'uvchi marg'ilonlik ham otabek ham sixrlangan emas nega bo'lmasa otabek ha deb uylansa ham marg'ilonga oshiqa beradir buni sababini haliyam bilmaysizmi bilaman sehr jodi quvvati joduni kim qildiradir qaynotasi qaynonasi qolaversa xotini yanglishasiz oyi nega yanglishaman sihr jodu qilishdan ularning maqsadi nima deb bilasiz kalvak o'g'limning aqlini o'g'irlab pulini yemakchilar <laughs> pulini yemakchilar marg'ilonli qudalaringizning davlati oldida biznikini yo'lsa bo'ladir undan keyin men yaxshi bilamanki ular otabekka uch kunlik ham ro'zg'or qildirmaydilar buni o'zim yaxshi bilganimdek o'g'lingizni o'zidan ham ularning ro'zg'or qildirmaganlaridan juda siqilaman degan so'zini necha qayta eshitdim shuni ham yaxshi bilmoq kerakki o'sha jodugar qudalaringiz yomon kishilar bo'lganlarida otabekni toshkentdan uylantirish siz o'ylagancha qulay ish bo'lmas edi o'g'lingizning marg'ilon borgandan so'ng va'dasini aynaganini albatta hojidan eshitgan bo'lsangiz kerak o'zbek oyim yengil yozgan bo'lsa ham ayniqsa hasanaldan til qisib qolg'usi kelmasdi go'yoki shuncha o'tgan gaplarga qiymat bermagandek men buning sirini endi xo'p bilib oldim <laughs> bilsangiz ham yanglish anglabsiz chunki buni sirri siz o'ylagancha emas qandoq o'g'lingizni har zamon marg'ilonga oshiqmog'i ayniqsa bu gal qaynota qaynonalardan andisha qilib tur undan keyin undan keyin undan keyin katta keliningiz o'g'lingizni ko'z ochib ko'rgani ko'z ochib ko'rgani zaynab o'sha marg'ilonliqchi bo'lmabdi degin men qayoqdan bilay ehtimol o'g'lingizcha shundaydir o'zing ularning ikkisini ham ko'rgansan indalloh so'zla ulardan qaysi birisining husni ortiq muhabbat degan narsa husnga qaramaydir qaraydirmi yo'qmi sandan uni so'rayotganim yo'q qaysi birisi ko'hliroq deb so'rayman endi maslahat nima bo'ldi oldin so'zimga javob berchi yer yutkur a so'zimga javob berchi savolingiz qiziq nima deb javob berishga hayronman to'g'risini aytaymi to'g'risini to'g'risini indollo so'zlasam har bir gulni isi o'z yo'liga to'g'risini deyman anavi keliningizni o'lsa o'liga ortiq gapirma gapirma boshda shu marg'ilonliq balosiga o'zing sababchi bo'lganmisan hali ham o'shaning tomonini olib so'zlaysan sendek soqoli uzun aqli qisqadan kengir so'rab o'ltirgan men ham Hasan hasanalining chalg'itishi va hayron bo'lishi o'zbek oyimning tabiatini yaxshi bilgani uchun edi ul o'z xohishga teskari kelgan haqiqatni ko'rmaydirgan qiziq bir tabiatga molik edi <laughs> o'zingiz to'g'risini so'zlatib tag'in nega mendan xafa bo'lasiz oyi bo'ldi bo'ldi tuzingni ichib tuzlig'ingga tupurganni xudo ko'tarsin e soqoli o'zi aqli qisqadan o'rgildim tag'in kelib kelib sendan maslahat so'rab o'tiribman a hasanali xo'ja bekasining qarg'ish va koyishi ostida kula kula uydan chiqdi bu musohaba ko'rinishda o'zbek oyimga uncha o'zgarish bermagandek sezilsa ham lekin ruhan uni ancha bo'shash tirqanidi shu gapdan bir hafta chamasi keyin va charlar kutishning 15 kunlari edi otabek mehmonxonada toqchadagi kitoblar orasidan qandaydir bir kitobni axtarar ekan hasanali uning yoniga kirdi hanshanba kun sharlar emish xabarni berib ketdi otadek kitoblardan birini sug'urib oldi va varaklar ekan Çarlarım kursun. qursin bu dushanba bo'lsa tag'in orada to'rt kun bor mana bu xat ham sizga emish boya birov berib ketdi toshkentda mahallasida turg'uvchi otabek yusufbek hoji o'g'liga tegsin kim tomonidan yozilganligi unga ma'lum bo'lib qo'lidagi kitobni tog'chaga qo'ydi va shosha pisha xatni ochdi katta qog'ozda tussizroq siyoh bilan yozilgan uzun bir xat uning ko'zi yozuv ustida suzdi suzgan sayin negadir uning tusida ulug' bir o'zgarish vujudda bir titroq voqe edi bu xat unga suyunch berar edimi dahshatmi o'zidan boshqaga majhul edi shu majhul o'zgarishlarning so'ng chekiga borib yetgandan keyin qan ko'zini oldi qo'rqitmoqchi qo'rqitmoqchi nima gap hech gap yo'q qo'rqitmoqchi dedingizku xat kimdan xatmi xat keliningizdan qo'rqitmoqchi bo'lib ba'zi bir kinoyalarni tur kinoyalar yozishi kechikkaningiz uchundir balki ayniqsa shu gal kechikishingiz bechora kelinga og'ir tushib kinoyalar yozishga majbur bo'lgan anig'i ham bechoraga juda og'ir kundash xotin zotini o'limi deganlar endi nima bo'lganda ham orangizda oz qoldi sharlarni o'tkaza jo'naysizda agar ko'nglingiz tinchimasa siz ham kinoyali bir xat yozib beringiz xat keltirguvchi ertaga xabar olib o'tishini bildirgan edi otabek bu so'zdan biroz jonlangandek bo'ldi chunki uning ko'ngliga bu kinoyalik maktubni jo'rtaga yozilgan bo'lganligi kelib tushgan edi bu gap to'g'rimi to'g'ri ertaga erta bilan kelib xat bo'lsa olib ketmoqchi edi yaxshi ertalab kelsa xat beraman hasanali mehmonxonadan chiqqach o'zini to'xtatib olgan holda ikkinchi qayta xatni ko'zdan kechirdi vafosizga men o'zimning bu maktubimni ko'z yoshlarim bilan yozaman negaki hozirda mening yolg'iz ko'z yoshlarimgina emas butun borlig'im siyohdir men endi og'izlardagi vafo so'ziga ishonmayman chunki men o'zimning vafosiga ishong'anim bir yigitdan ulug' vafosizlik ko'rdim uyatimdan ko'zlarimni ocholmayman negaki yeru ko'klar tog'u toshlar va dunyodagi barcha narsalar mening aldanganim uchun kulib masxara qilgandek qaraydilar bu kunimdan bu hasratimdan qutulish uchun o'zimga ajal chaqiraman lekin ajal ham men sho'rlikdan nafratlangandek go'yo ul ham menga vafosizlik qiladir begim garchi achchiqlansangiz ham aytishga majburman sizda vijdon insof rahm va'da vafo yaxshilikni bilish boringchi odamgarchilikdan hech gap yo'q emish bilaksiz hiylakor bir tulki oziqon bir bo'ri rahmsiz bir jallod uyatsiz bir yigit sizni hiylakor dedim esingizda bormi sog'da otamni gul onamni qandoqlar qilib aldatingiz. yodingizda bormi sham yonida meni aldab aytgan so'zlaringiz bergan va'dalaringiz menim orzum deb qilgan xitoblaringiz to'kkan ko'z yoshlaringiz bas bu hilalar bu makrlar sizdan boshqa kimda topilsin sizni og'zi qon bir bo'ri dedim chunki sizda rahm yo'q siz o'zingizning zaharli tishlaringiz bilan mazlumlar ko'ksini bayovlar bag'rini chok etasiz yangi ochilgan gullarni endi bosh tortgan lolalarni vaqtsiz so'ldirasiz ochilib bitmay o'ldirasiz sizni uyatsiz dedim ilgarigi vahshatingiz bilan o'zingizning haqqingiz bitganligini bila turib ham yana uyalmay qizarmay vijdonsizlar amrini berasiz va uyatsizligingizni yana bir qat orttirasiz men men sizning ba'zi bir davolaringizga hayron qolaman otam toshkentda ekan chog'da bu gapni aytishga uyalgan emishsiz go'yo go'yo buning ila nomuslik bo'lib ko'rinmoqchisiz shekilli onam onam ba'zi vaqtlarda yangi yor topqanda do'stlar eskidan kechmoq kerak eskini o'lgan sanab latta kafan bichmoq kerak baytini o'qib qo'yar men bo'lsam ul vaqtlarda buning ma'nosiga tushunmas edim ammo ammo endi bu baytni kimga aytilganiga va uning ma'nolariga xo'p tushunmakdaman tashlandiqliqning so'ng o'tinchi qilib sizdan shuni so'rayman uchinchi yor topqanda ikkinchi bechoraga ham shunday uyatsizlik qilinmasa edi bu tilagim uchun ajablanmangiz chunki pichoqni o'zing ur og'rimasa o'zgaga sol deydilar sizga yangi yor menga uyatsizlikning qurboni bo'lish muborak kumush emas tuproq bebi yostim. 17 Cavzo 1265 yil Marhalon iqtidorning toshkentdan yolg'iz qaytib kelishi kumushni ancha entiktirgan edi ammo otabekka voqe bo'lgan uzr masalasi bir qadar uni tinchitdi ishonar ishonmas shubha va vasvasalardan biroz aridi ul meni unutmagan va'dalari chin so'zlari to'g'ri ul ham meni suyar ekan deb burungi odati bilan gohi erining yo'liga chiqib kutmakka ham boshladi otasining kelishining sakkizinchi kuni edi ul bu kechasi ko'rgan ba'zi bir tushlarini uning bu kun kelishiga yo'ydi da ertalabdan turib sochlarini yechdi sochlari orasidagi chigillarini diqqat bilan tarab jom yonig'a o'ltirdi uning nafis qora sochlari orqa o'ngiga to'zg'ib ajib bir manzara berdilar sochini qatiqlab va sovunlab yuvg'ach onasidan ikkita qilib o'rdirdi oftob oyimning nega qirq kokil qilmaysan deb so'rashig'a qizingiz endi qizlik davridan o'tib kelinlik davriga kirdi qizingizning mundan so'ng kuyovingizdan boshqa sovchilari ham yo'q deb kuldi ammo bu ikki o'rim soch qirq kokiliga qaraganda juda ham o'ziga kelishib tushib unga yana bir qayta ulug'vorlik va oliylik bag'ishladilar sochini o'rdirgandan keyin uyiga kirdi da kiyimlar taxlangan tog'cha yonig'a to'xtadi ravoqliq tog'chada uning 15 chamaliq asl ko'ynaklari uyilgan edi sariq ro'poh atlasni kiyishga chog'lab ko'rgan bo'lsa-da, biroq ko'ynagini olg'on yerida bu fikridan qaytdi qizilni ko'kni olma gullini qisqasi qaysi birisini kiyishga taraddudlandi ko'ynaklar ichida o'ziga yarashmaydirg'ani yo'q oq olma uchun bargi ham guli ham bir uning o'ziga sariq atlas xush kelsa da biroq hozir o'z xohishini bir yoqqa qo'ya turib otabek ko'nglicha kiyinishga qaror berdi chunki otabek ko'pincha qora ko'ynak kiyishga qistar edi sovsar guli qora atlas ko'ynagini kiyib boshiga zangor shohrumolni soldi va marvarid ko'zlik kichkina oltin halqani qutidan olib qulog'iga taqdi shu soddagina yasanishdan so'ng ikkinchi tog'chada tiroliq turgan ko'zgi yonig'a bordi ko'zgi ichidan to'zg'ib chuvalib ko'ringan soch tollarini to'g'rilab o'zini kuzatdi ko'zgu ichidan ko'ringan malak o'z egasini ham kayflandirib sekingina iljayib qo'ygan edi narigi yoqdagi fitnai davron ham satafdek oq tushlarini yoqut kabi erinlari orasidan ko'rsatgandek bo'ldi bu husnga otaliq vazifasini o'tagandek ko'ringan latif burni yonidagi qora holini tabiiylig'iga ishonmaganday qashib ko'rdi va جونر yonidan cho'nadi jo'nar ekan chiroyli bo'lsa ham menikidek یوک yo'qdir deb ko'nglidan kechirdi kechki olov vaqtida tashqari hovlisidagi u بوگه ovora bo'lib yurar بو bu kungi ko'rgan tushi uni ortiq ishontirgan shuning uchun to'ybekaning tashqari hovlida qiladirgan yumushini ham o'zi bajarmoqda to'ybekadan suv septirib o'zi yer supurar ekan quloqlari yo'lak tomondan eshitiladirgan oyoq tovushlarida edi hovlidagi ikir chikir ishlarini tamomlag'ach ayvonning oldiga o'ltirib tuzatinar ekan yo'lakdan yurib kelmakda bo'lgan bir oyoq tovushini eshitib yuragi nima uchundir oshqinib shopirinib ketdi oyoq tovushi ichkariga yaqinlagan sayin ul o'zida titroq aralash bir hol sezar edi nihoyat yo'lakdagi oyoq tovushi tugalib kumush kutmagan joyda paranjilik bir xotin kelib chiqdi kumush uzoq bir entikib qo'ydi xotin kumushga qarab kelar edi ul yerdan bichib olgandek pak pakana burni yuzi bilan barobar deyarli tep tekis ko'zi qoqqan qoziq o'rnidek chup chuqur og'zi qulog'i bilan qoshiq solishar darajada juda katta yuzi qirq yillik og'riqlarnikidek sap sariq qirq besh yoshlar chamasida bir xotin edi kumush bibi o'ziga tomon kelguvchi bu dahshatli xotinni umrida birinchi martaba ko'rardi nima qilib yuribdi bu och arvoh deb o'yladi xotin o'n adimlab uzoqdan yuziga sovuq va tushda qo'rqarlik bir kulgu tusi berdi dimog'i bilan qih etib qo'ydi <coughs> aylanay sizdan poshsha qiz mirza karimboyni hovlilari shumi shu esonmisiz poshsha qiz uf ancha yo'l ekan tinkalarim qurib ketdi ya mirza karimboyni hovlilari aniq shumi ha shu shu siz kimlari bo'lasiz boyni men qizlari <coughs> sizga bersam bo'lar ekan o'g'lim toshkan bilan marg'ilon orasida qatnab oliq sotiq qiladir bu gal toshkentdan qaytishda e, birov unga shu xatni berib mirza karimboyni hovlilariga tez yetkazib berasiz deb iltimos qilibdir <coughs> aylanay sizdan poshsha qiz maqtang'uliq bo'lmasin o'g'lim ham o'zimga o'xshash birovni xizmati yo'lida o'lib qutuladi bu kun tush vaqtida toshkentdan keldida onasi bilan so'rashni ham bilmay shu xatni qo'limga tutqazdi jon ona o'zim yo'lda juda urinib keldim senga adabsizlik bo'lsa ham darrov karimboynikini so'roqlab shuni eltib ber berguvchi tez berasiz deb o'tingan edi dedi <laughs> men men ham ko'ngilchangman aylanay poshsha qiz kasaldan yaqindagina turganim uchun bir qadam bosishga toqatim bo'lmasa ham savobdan quruq qolmayin deb surgala surgala hovlingizni so'roqlay so'roqlay topqinimcha o'lib bo'ldim <coughs> marg'ilon shahrida sokin mirzakarim qutidor hovlisig'a voy yanglishmabsiz oyi <coughs> nega yanglishay aylanay sizdan poshsha qiz ulug' dargohlaringizni ko'chadagi har kim bilar ekan endi men keta qolay bolag'inam yo'ldan och kelib bir qoshiq issiqqa zoriqib o'ltirgandi yo'q ichkariga kiring choy qaynataylar <coughs> rahmat poshsha qiz anchon icharmiz choy bo'lsa <coughs> bir ko'rgan bilish ikki ko'rgan tanish deydilar kumush bibi xotinni ortiqcha qistab o'ltirmadida yo'lakkacha kuzatib bordi xotin yo'lakka burilar ekan qayrilib to'xtadi bu dunyoda shunaqa hojat chiqarishlardan topganmiz agar toshkentgami qo'qong'ami otangizni xat patlari bo'lsa o'g'lim bajon deb olib ketadir shu o'rtalarga kelib qolsam xabar olib o'taymi maylingiz og'ir kelmasa xotin yo'lakka burildi kumush ayvon tomonga qaytar ekan oshqib xatni ochdi xat kichikroq qog'ozda o'lchavlik so'zlardan iborat edi kumush bibi binti mirzakarimboyga zavji toshkentlik otabek yusufbek hoji o'g'lidan otangiz toshkentda ekan vaqtida men bu ishni ochmoqqa og'ir sing'an to'g'risi uyalgan edi ma'lumingiz toshkentdan uylanganimdan so'ng yolg'iz boshimda ham toshkentdan ham marg'ilondan ikki xotin ushlab turish og'irlik qila boshladi shuning uchun bu ikki xotinning birisidan ketishga to'g'ri kelib nihoyat turmushim uchun yengil va orzumga muvofiq bo'lgan bir narsaga qaror berdim ul ham toshkentlik xotinim bilangina qolib sizni taloq qilishi maktubni olgan kuningizdan boshlab o'zingizni mendan begona va nikohimdan tashqari hisoblasangiz bo'ladi manim bu taloq xatimni albatta shariat peshvolari shar'iy hisoblab iddangiz bitish bilan sizga boshqa er qilmoqqa ixtiyor bersalar kerak Atabek Yusufbek Hacı oğlu. 13. Cevza 1265. yıl Daşkent. Uyatsız. Uyatsız. maktubni o'zining so'ng tomchi kuchi bilan o'qib tamom qildi da va yerga yiqilib o'zidan ketdi yiqilishda qo'lidan chiqqan qog'oz parchasi shamol bilan uchib borib boshi yonig'a tushdi yo'lak panasidan mudhish bashara chiqib bir ikki qayta unga kulib qarag'ach yo'qoldi bozordan qaytgan qutidor yerda hushsiz yotgan qizi ustiga dahshat ichida yugurib keldi chakkasini zax yerga berib yiqilgan va kesak kabi hissiz qizini jon holatda quchog'iga oldi qizim kumush ko'zingni och ammo kumushdan javob yo'q edi dahshati 100 daraja ortgan holda kumushni ko'tarib olib ichkariga yurdi uyda oftob oyim bilan to'ybiga qiy chuv qo'pardilar ayvonga yotqizgan bo'lsalar ham kumushni o'ziga keltirish chorasini bilmay to'g'risi nima chora ko'rishni eslari topmas edi baraka topsinki esi yarim bo'lsa ham to'ybeka umrida birinchi ish qildi sovuq suv keltirib kumushning manglay va ko'ksiga sepgan edi seskanib o'ziga keldi hushdan ajrilayozgan bechoralar bu holdan so'ng biroz jonlangandek bo'ldilar kumushni sovuq ter bosib bir necha vaqt jim yotdi shundan keyin ostagina o'nglanib yotib olg'ach ko'zini ochdi nima bo'ldi qizim ko'zingga bir narsa ko'rindimi kumush ko'zini yumdi da entikib qo'ydi javob bermadi bu savol otasi tomonidan ham berilgandan so'ng meni meni tashqaridan kim olib keldi men qizim yonimda hech narsa ko'rmadingizmi yo'q qizim sen o'zing yolg'iz yotar eding shundoq yo gapir qizim gapir yonimda bir xat bor edi meni bu holga qo'yguvchi shu xatdir voy o'lmasa vaqt xuftanga yaqinlashgan edi qizining haligi javobi bilan sabrsizlikka tushgan qutidor qo'liga sham olib tashqariga chiqdi va yerdan xatni oldi qizini bunchalik falokatga solg'an xatni olg'on yeridan qo'zg'almayoq o'qib chiqdi xat haqiqatan jon so'z edi qutidorning ham oz qoldi kim hushi boshidan uchsin so'ng chekda xo'rlangan va favqulodda chayqalgan yuragi bilan ixtiyorsiz makkor insofsiz dedi ko'z o'nglari qorong'ulanib bir necha vaqt serraygancha qoldi yana yaxshilikni bilmagan haromzoda deb qo'ydi boya bu xatdan xabarsiz edi endi qizining oldiga kirib uning betiga qarash unga juda og'irlashgan chunki bu fojianing bosh omili deb o'zini tanigan edi borib ayvonning oldiga o'ltirdi va boshini qo'llari orasiga oldi bu xo'rillik bu odatdan tashqari uyatsizlik bechora qutidorni juda ezgan nima qilmoqqa xo'rlangan tahqir etilgan qizini ne yo'sinda yupatishga bu qora kunlarni qandoq qilib o'tkazishga bilmas edi shu holda ne vaqtgachadir qoldi erining kechikishidan xavfga tushib oftob oyim uning yonig'a chiqqanda ham ul boyag'i holda edi er xotin qizlarning yonig'a kirdilar da uning oyoq tomoniga o'tib sekin sekin o'ltirishdilar anchagina bir birlariga qarashib qolg'ach oftob oyim olg'an taassurotini ichiga yuta berishga chidolmadi da yomg'irdek ko'z yoshini to'ka berdi qutidor ham xotinini kutib turgandek ko'z yoshlari bilan soqolini yuvmakka oldi ko'zi yumuq bo'lsa ham ularning hozirgi hollarini sezib yotgan kumushningda qaynab chiqqan ko'z yoshlari ikki chekkasidan yostiqqa oqib tusha boshladi shu chog'da na uchundir tog'chada yonib turgan sham ham lip lip qildi da o'chdi shuning ila bu hovlini chin ma'nosi bilan qorong'ulik bosdi bahorning uchinchi kuni kumush bebi yillab yotquvchi oriqlardek sarg'ayib ozg'an endigina g'unchadan chiqayozgan bu yosiman gulni xoin qo'llarning zahri so'litgan fasod o'chog'ining uyatsiz mufsidlari husn bog'ining bu yangi erkasini ishong'an va ko'z tikkan jihati ismidan tahqir qildirib umidsiz bir vujud yoki jonsiz bir haykal holiga qo'ygan edilar uning ko'zlarida doimiy bir ma'yusiyat aramas bir huzun har onda bir entikib chayqalish edi oftob oyim ham so'ng chekda xo'rlangan esa da lekin unga bu xo'rliqdan burun u bu bilan qizini ovutish uning ko'nglini ochib bu sovuq uyat gapni unuttirish har holda ko'zining oqi qorosi bo'lgan kumushni biror kasalga chalinmasligi yo'lida tirishish muhimroq edi va ikki gapining birida ortiq o'ylama qizim esingdan chiqar endi xafa bo'lganing bilan sira foydasi yo'q der edi kumush bo'lsa hushsizlarcha onasining og'ziga ag'rayar va har qachon ma'yus edi kumushning bu holi bechora onaning yuragini uzar yuz xil vasvasalarga solar edi kumush qaytag'a tog'aynikiga borib kelmaymizmi qizim nima qilamiz tog'amnikida voy nima qilar edik o'ynab kulamiz qayg'ularingni ko'chaga tashlaymiz bolam mayli tur bo'lmasa yuz qo'lingni yuvib otlan e xudo o'lim bersin uyatsiz eringga turoqo qizim tur kumush muloyimg'ina qilib onasiga qarab oldi o'rnidan turib to'ybeka hozirlab bergan obdasta yoniga yuvinish uchun o'ltirdi ular tamoman yo'lga hozirlangan edilar yo'lak tomondan o'tgan kun xat keltirgan xotin ko'rindi kumushning ko'ziga bu xotin ofat kabi ko'rinsa ham ammo ikkinchi tarafdan ul so'yindi onasini kelguvchi xotin bilan tanishtirib kim bo'lganligini so'zladi <coughs> aylanay boyvuchchalardan shundoq qizimnikiga o'tgandim <coughs> albattayin deb yo'l ustidan burilib kirdim ha aylanay boshqa qiz sizga nima bo'ldi juda o'zingizni oldirib qo'yibsiz <coughs> bir ikki kundan beri tobi yo'q ay xudo saqlasin xudoy saqlasin <coughs> bevaqt kelib sizlarni yo'ldan to'xtatdimmi ha xayr xudo sizni yomon ko'zdan asrasin xush kelibsiz aylanay xushvaqt bo'linglar aylanay <coughs> anavi kungi so'zingiz bilan yo'ldan qayrilib kirgandim ertaga o'g'lim toshkent jo'namoqchi otangizni xat patlari bo'lsa <coughs> kumush javob berish o'rniga onasiga qaradi qizining qarashidagi ma'noga tushungan oftob oyim yubora turgan xatimiz yo'qdir deb javob berdi bu so'z bilan kuchuk xotin g'ilt etib kumushga qarab qo'ydi kumush onasini unga xabarsiz ko'rsatib javob berdi otamning xatlari yo'q meniki bor ozgina kutishga vaqtingiz bo'lsa yozib berar edim yozib bering aylanay poshsha qiz bora turgan joyimdan kechiksamda savobi borku <clears throat> yuqorida otabek tomonidan olingan maktubning haqiqati mana shu yo'sin xiyonatning natijasi edikim biz endi sizni xiyonat qahramonlari bilan tanishtiramiz saratonning ikkinchi kuni marg'ilonning shimolida bo'lgan b mahallasining kunchiqar tomonidan janubga qarab burilgan tor ko'chaning yuqorigi burchagida otining tizginini ushlagan holda bir yigit kiyimiga o'ltirgan chang to'zonlarni qoqar edi yigitning uzoqqina yo'ldan kelganligi uning kiprak va qoshlariga ham endigina chiqa boshlagan soqol murtlariga o'ltirgan to'zonlardan bilgulik edi yigirma ikki yoshlar chamasida bo'lgan bu yigit sariq tanliq ukkining ko'zidek chaqchayib o'ynab va yonib turgan qizil ko'zlik yuziga parchinlangandek yuza puchuq burunlik manglayi qancha tashqariga o'sib chiqqan bo'lsa yuzi o'shancha ichkariga ketgan qisqasi vaqtsizroq yaratilib qolgan bir mahluq edi burchakda yerdan ikki yarim gazlar yuksaklikda kun botishga qaratib qurilgan ikkita ko'rimsiz bir betlik eshiklar yuzlariga yopiq holda edilar ma'lum yigit boshdagi qalpog'ini qo'liga oldi da haligi eshiklarning o'ng tomondag'isini ochib oti bilan ichkariga kirdi eshik ortiqcha tor bo'lgani uchun ot siqilibgina o'tdi da endi uzunguna usti ochiq yo'lak boshlandi yo'lakdan so'ng havli edi havlining sharq va janub tomonlari buzilib yorilib yotgan eski xaroba imoratlar bo'lib havli yuzi turli axlatlar bilan bulg'anch go'yo yillardan beri tozalanmagan supurgi ko'rmagandek edi yigit otini tut yog'ochiga bog'lab uyga tomon yurgan ham edi burchakdagi xaroba uydan o'zini tuzatib bizga qutidor hovlisida ko'ringan pakana xotin go'yo onalarning ziyondosh albastilaridek xunuk qiyofada yigitga qarab yugurib kela boshladi xotin yigit bilan eson sog'liq so'rashgach ikkisi uyga kirdilar yigit tunini yeshib uyning to'riga irg'itdi boshidan qalbog'ini olib qoziqqa ildi shundan so'ng ikkisi ham o'ltirishdilar qalay ishing o'ngidanmi chakka emas o'zi hozir shu yerda edi eplab kelsa shu edi deb tashlanib o'ltirdi sen kelur g'ana chiqib ketgandi uyga ketdimi bilmadim kelib qolsa kerak o'zi ham qatnay qatnay o'layotibdir hmm. kecha uch qayta kelib ketdi <coughs> nimadan tashvishlanadir ishni aytganimdek qilolmasa hamma mehnat to'r pul deydir <laughs> o'zimizni ishlari qalay bilmadim do'stdanmi dushmandanmi hay olding ochilmay turadir sovchiliqqa chiqmagan kunim yo'q <clears throat> yomon qo'shni yer yutsin marayim kudinchi bo'shashqondek bo'lgan edi uni ham qo'shnilar olib aynib turlar homidboy bo'lsa bu kun unashtalaring ertaga to'yni boshlaymiz deydilar qaysi qo'shni ekan u qolib e, ketsin yomon qo'shnilar <clears throat> men senga qaysi bir qo'shni aytib beray hammasi aynitar emish san manga o'shani ko'rsatib ber kitobini olib qo'y o'sha ikkisi shu mojaroda edilar yo'lakdan kirishdayoq tutga bog'langan o'zining otidan odamining kelganini bilgan homid ayvondan aylanib kirishga sabri chidamay darichadan oshib uyga kirdi da yigit bilan quchoqlashib ko'risha ketdi o'ltirar o'ltirmas homid undan so'ray boshladi xo'sh sado polvon ishlar qanaqa toshkentda nima gaplar bor nima gaplar bo'lsin toshkentda tinchlik bahona bilan toshkentni ham ko'rib oldik eshigini topa oldingizmi topdim aytganingizdek uning eshigini toshkentda har kim bilur ekan ha yaxshi demak haligi bo'lmasa e, xatni ham topshirgandirsiz topshirdim balli balli she'r balli xatni qo'lingizdan kim oldi bori chol ha haligi yuzi cho'zuvroq chakkasi siqiqroq choldirda xuddi o'zi e, xatni ham ololdingizmi xatni ham oldim xo'sh xatni cholg'a berdimda ertaga marg'ilon ketaman xat bersalaringiz bemalol dedim chol biroz o'ylanib qolgandan keyin hozirga xatimiz yo'q sizga malol kelmasa erta bilan bir xabar olib ketmaysizmi o'zingiz hozirda qayerda turibsiz deb so'radi xo'sh men og'irsingon sumol o'ylanib oldim va xo'p dedim qo'shxonam uzoq bo'lsa ham bir xabar olib o'tarman dedim ishning o'g'lanishiga quvonib bir kechani choyxonada kechirib ertasiga va'da vaqtiga yana bordim iymon topkir otam xatni muzdek qilib tayyorlab qo'ygan ekan marg'ilon qayerdasan deb bir ot bir qamchi jo'nay soldi ey barakalla <laughs> rahmat rahmat polvon rahmat e, biz ham sizni harakatingizda ha xatni ochar ekan homidning yuzida quvonch aralash bir jiddiyat mushohada etilar edi umidim yulduzi orzum chechagi hayotim tirgagi kumushimga <laughs> kinoya va achchiqlar bilan to'liq bo'lg'on maktubingizni oldim xatni yozgan chog'ingizda tamom bir o't ichida g'azab dengizida suzg'onlig'ingiz gavdalanib ko'z o'ngimdan o'tdilar o'tdilargina emas hatto menga shunchalik ta'sir kim go'yo malikasining g'azabiga uchragan qul qay darajada es hushidan ayrilsa qilar ishidan o'ylar o'yidan yanglishsa maningda hozirgi holim buning 100 daraja yuqorisiga yetdi <laughs> to'g'risi zahar olud maktubingizga odamlarcha tushuna olmadim va tushunishga ham lozim ko'rmadim chunki g'azab ustida aytilgan so'zlar aqlli kishilarcha loyiqi muhokama va mutoala bo'lolmas <laughs> gulxandan so'ng e, alanga hisobini hech bir vaqtda olinmas lekin maktubingizning bir o'rniga nima ma'no berish uchun tamoman ojiz qoldim ilgarigi so'zingiz bilan o'zingizning haqqingiz bitganligini bila turib ham yana uyalmay qizarmay vijdonsizlar amrini berib qo'yasiz-da, uyatsizligingizni yana bir qat oshirasiz va otam Toshkentda ekan kezda bu gapni aytishga uyalg'on emissiz. Go'yo buning bilan nomuslik, uyatchang bir yigit bo'lib ko'rinmaksiz shekilli. Bu so'zlaringiz bilan nima demakchi bo'lasiz? Bol taningiz sog'mi? Durust. man otangizga birga ketmasligimni chorlarni 3-4 kun kutib qolishimni bir necha vaqt ayta olmay yurdim va nihoyat otangiz ketishga ruxsat so'ray boshlagach otam orqali uzurimni aytdim bas bunda qanday uyatsizlik bo'lsin gumonimcha istimangiz qattiq ushlag'on ko'rinadir va bu telbalarcha maktubingizni istima orasida yozgan o'xshaysiz. <laughs> Ey, maktubingizni istima orasida yozgan o'xshaysiz. Voy. Qani, <laughs> qani bu yoqni ko'raylikchi, ha? Osh, osh. Maktubni istima orasida yozganingizga tamoman qanoat qildim. <laughs> E, shuning uchun sizni ayblashga haqqim yo'q siz ham ma'zursiz bu kinoya va zaharlik maktubni yozishga sizni majbur etgan e, mani hiylakor tulki og'ziqon bo'ri uyatsiz yigit va tag'in allaqancha martabalarga qilishlarimning bosh omili albatta otangizdan ham eshitgan bo'lsangiz kerak shu kungacha chorlar balosi bilan tutqun bo'lishim orzu havas qayin otasining og'rib yotish shumligidir xo'sh xo'sh e, e, nihoyat sizning achchiq xatingiz barakasida bu kun karlar xabari ham kelib qoldi siz mening bu xatimni o'qib gunohlarimni yarlaqab turgan kezlaringizda albatta man marg'olon yo'lida bo'lsam kerak <laughs> onangizni e, o'qiy turg'on bayti mening sha'nimga tamom teskari chunki ota ona orzusi hech bir vaqt yangi yorliq vazifasini o'tay olmas va hamisha boshqalarning orzu havasi bo'lib qola berar siz o'zingizni tuproq bilan tenglashtirmoqchi bo'lgansiz lekin man hozir kumushga ham qanoatlanmay oltin bubi deb atamoq fikriga tushdi <laughs> borlig'im muhabbatingiz alangasi bilan tutashqani holda zavjingiz otabek yigirma olti javzo ming ikki yuz oltmish beshinchi yil toshkent <laughs> maktubning bosh tomonni o'qiganda homidning yuzida ko'rilgan shodliq o'zgarishlari xatning oxiri bilan negadir yo'lg'andek va shodliq o'rnini chuqur bir mulohaza olgandek bo'ldi siz mening bu xatimni o'qib gunohlarimni yarlaqab turg'on kezlaringizda albatta man marg'ilon yo'lida bo'lsam kerak bu toshkentdan chiqqaningizga necha kun bo'ldi 6 kun sodiqning javobi uning ustidagi yukni tag'in ham og'irlashtirgandek sezilib ul boshini quyuga engashtirdi va chuvoq soqolini tuzatib fikrda qoldi homiddagi keyingi o'zgarishdan xabarsiz tahmondagi uvodalarini tuzatish bilan ovora bo'lib yurgan puchuq xotin homidni yoniga o'ltirib xunuk bir iljayish orasida so'radi qalay homidboy ishlar o'ngidanmi nisaga endi sovchilikka boraveramizmi hmm. ishimiz hali u darajaga yetgan emas hmm. biz hozir faqat sovchining yo'lidagi birinchi g'ovnig'ini buzdiq hmm. homid puchuq xotin orqali kumushning xatini oldirish bilan o'zining birinchi martaba yuborgan xiyonatnomasini favqulodda bir muvaffaqiyat bilan natijalanganligini sezib otabek ko'kragiga ham qo'l solib ko'rmak va uning kumush bibiga bo'lgan munosabatini bilib ham shunga qarab ish yuritmak uchun kumushning maktubini sodiq orqali toshkentga yuborgan sodiq esa sizga ma'lum maktubni otabekka topshirib otabekning kumushqa yozgan maktubini ham olib kelgan ediki yuqorida bu xat homid tomonidan o'qilib o'tdi otabekning bu maktubi ortig'i bilan o'zining kumushga bo'lgan munosabatini hamon eski holida boqiyligini e'lon qilar va o'zining osonlik bilan raqibga berilmasligini so'zlar edi bu yo'lda birinchi qadamini muvaffaqiyat bilan bosgan homid keyingilarini birinchidek ketishi uchun qayg'ulanar edi bukun erta otabek kelarda kumush bilan topishar xiyonatnomaning o'ziniki bo'lmaganligini isbot etib homidning o'ylagan ishini yana keyinga siltar yoki butunlayga homidning umidini uzar mana bu ochiq ko'rinib turgan ehtimol emas haqiqat oldida ul hayron va bunga qarshi tadbir o'ylash bilan garang edi ul bu to'g'rida uzoq o'ylab turmadi bir narsaga qaror qo'ygan kabi fikrlash ko'zini ochdi va puchuq xotinga dedi janat opa labbay bir chilim bersangizchi hop bo'ladi hozir ishimiz juda xom hali g'amimay aka xom bo'lsa obdan pishtarmiz o'lmasak san bilan jannat opam tirik bo'lsalaringiz pishtarmiz albatta jannat puchuq qo'lidagi chilimni olib takir tukur qilib pishitdi va shig' ettirib sarxonani sindirib yuborar darajada ichiga tortqach og'izdan chiqqan pag'a pag'a tutunlar orasida chilimni sodiqqa uzatdi opa opa labbay siz tag'in bir marotaba qutidorning uyiga xat olib bora turgan bo'ldingiz <coughs> jonim bilan aylanay savdo olib kelgan xatnimi <laughs> yo'q yo'q opa agar bu xatni olib borsangiz shunchalik qilg'on ishlarimiz bir pul degan gap bo'ladir opa ilgarigi gal yozdirib berganimdek o'z rejamizga muvofiqlab hmm. otabek tilidan yana birini o'martirib beraman aylanay aylanay men bu ishlarni qayoqdan bilay homidjon albatta bilmaysiz albatta bilmaysiz lekin bundan so'ng yaxshi bilmog'ingiz kerak xo'p bo'ladi ozgina yanglishib ketsangiz ham hamma qilg'onlarimiz shamolga uchadur hmm. ana undan so'ng hmm. to'satdan bu o'rinda homidning esiga o'zining bir xatosi kelib tushdi birinchi gal otabek tilidan yozgan soxta xatini uning qo'l yozuvini mulohaza qilmasdan yuborgan va bu kungacha bu sirni qutidor va kumushbibilar tomonidan sezilib qolishidan qo'rqib kelmakda edi endi bu ikkinchi soxta xatni yozdirishda garchi hozir otabekning qo'l yozmasi o'z qo'lida bo'lsa ham yana qo'rqinchi yo'q emas edi endigi xatni nihoyatda ehtiyot bilan nusxaga qarab yozdirishni ko'nglidan o'tkazdi ilm sadoboy labbay aka sizga ham yana katta bir xizmat bor <coughs> basharti kishining xizmatidan qochadigan yigit emasman shundoqmi ha ha aka opa labbay sado horib qorni och kelgan ko'rinadi man ham ertadan beri tomoq yegan emasman <coughs> biz sado bilan so'zlashib da... siz mana bu pulga guzardan chiqib bir chorak et keltirib sho'rba qilib bersangiz jonim bilan aylanay jonim bilan hozir obba sadovoy demak kishining xizmatidan qochgan yigit emasman dengchi a ha aka basharti sizga buyuradirg'on xizmatim bu kungacha qilgan ishlaringizdan tamoman boshqa va og'ir bo'lsachi odam o'ldirishmi basharti odam o'ldirish bo'lsa he shu kungacha ikkitasini joylashtirdim uchinchisiga o'tsa nima qiladi sodoboy man kishining xizmatini unuta turg'on yigit emasman o'g'il bola uchun o'g'il bolalig'im yomon uchun yomonlig'im bor basharti shu xizmatni bajarib berishni bo'yningga olsang on bilan aytamanki davlatimning yarmisi saniki bo'lsin qaytmaysizmi so'z ham bir xudo ham bir shu kunning ertasidan boshlab sodiq qutidorning eshik oldi tevaragida otabekni kutmakchi u kelib yo'lakka kirdi deguncha orqadan borib uning ishini saramjonlamoqchi edi sodiqning fikricha bu ishni darvozadan tashqarida bajarish muvofiq bo'lsa ham nima uchundir homid bunga ko'nmay qutidorning uzun qorong'u yo'lagini qulay bilmish edi qay vaqtda kelar ekan albatta shaharni darvozasi ertalab ochilib shom bilan yopiladir Osh gumonimcha ertalab Qo'qondan chiqsa, asr vaqtlarida Marg'ilonga kiradir. Yaxshi o'yla, Sodiq. Olam hodis qo'lga tushib qolsang, so'roq kezida aybni faqat o'z bo'yningga olib, orag'a mana qotishtirmaysan. Xotirjam bo'ling, aka. sodiq deganingiz bunday xumsallikni jallodning qo'lida ham qilmas rasparoy xudo ha undan so'ng ikkinchi shart bu sir faqat ikkimizni oramizdagina qoladur o'zing ham sezgan bo'lsang kerak jannat opani etga ovora qilishim uni ham bu sirdan tashqarida tutish uchun edi ko'nglingizni mendan juda to'q bering aka afg'oni hanjaringizni beraman degan edingiz a a beraman albatta beraman sho'rva pishguncha keltirurman siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining yettinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova thank you